Koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, da je upućen i nikoga u zadu ne može odvesti. A koga on ađe od djel, postavi u zadu da je nikada pravoga puta neće naći, nema onoga koji će ga na pravi put upućiti. Svjedočim da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožanosti Allah subhanahu wa ta'ala i svjedočim da Muhammed Allah obrom je Allah poslani, koga on subhana wa ta'ala poslao kristinskom vjerom, da izvinje za svi ostali vjera pomakar pa to bilo krivo mužnicima. Kaže Allah subhana wa ta'ala u kroćenim ajatima prevodu vlasti, oni koji vjerujete bojte se Allaha istinskom obojavnošću, i da umjeće nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani, Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite samo istinu. Može vam vaša djela ispravne učiniti i grijeha oprostiti. A onaj ko se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala i njegu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, taj će postići pravi uspjeh. A zatim, najbolji govori Allahu govor. Najbolja upute upute njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari po dinu su novotarije. Kaže od temena na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, misli na riječi njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a svaka novatarija zabuda, svaka zabuda vodi u vatru nas Allah subhanahu wa ta'ala sađu u adin. Drago znači o današnjem vremenu, kada vidimo šta se dešava među nama, mi obično više gledamo šta se dešava među drugima, Ali kada se nešto desi među nama, onda to nama kao da ne smeta. Međutim, jedna velika pojkuća jeste unutrašnji problemi koji se desi među braćom koja dovoljno nisu razumijeli ono što Allah Subhana Vatara objavio i ono što je postavio sada Allah Arini od Zemljan sa svojim sunnetom rekao i postavio. I danas ćete vidjeti mnoge ljude da kaže ja sam razumio vjeru i meni u vjeri ne treba da govori niko ništa. A kad bi osnovne propise stvari uzao, vidio bi da većina njih ne zna. Pa ćemo danas i sada spomenuti stvari koje su vezane za osnovu onoga što se danas vjetava među nama i onoga što se vjetava u čitavom svijetu, a to je bio pravda i put svih Allahovih poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, alaihi wa sallam, alaihi wa sallam, alaihi wa sallam, alaihi wa sallam, I jeste vratio da se osjeti da pojedina vraća određene kropice razumijeli nisu. Pa se prikritima nekima da kaže ovaj je kaže za džihad, a ovaj nije za džihad. Ovaj kaže za džavu, a ovaj nije za džavu. I moramo razumijeti vraći ove stvari. Dava i džihad idu zajedno. Kreo hrvi i ti hađi to zajedno. I u srednje Rahmetullah Ali je rekao ovako, Islam ostaje na dvije stvari. Knjigi koja Allahom vodom upućuje i srdi koja Allahom vodom pobjeđuje. Ovo su dvije stvari na kojima ostaje Islam danas vraća. Ne može džihad za džavlje, niti može džavlje bez džihada. Isto tako kad kažu ljudi, oni samo pozivaju a nisu traže za džihad. Ovdje je to problem i nije to ispravno. Niti da čovjek bez znanja ide da se bori, onda to biva iz patriotizma ili iz nacionalizma ili iz nekih drugih stvari. Ali onaj koji je pozitiv da se bori na Allahovom putu, to jeste da Allahova bude riječ bude gornja. Znači on je prošao period zaveta, naučio Allahov din i onda uveo kuću na Allahovom putu. Ove dvije stvari moraju biti zajedno. Pa ćete vidjeti ljude ponekad da ponesu emocije ili mjesta. I on kaže, ja odmah hoću da vidim sve na licu mjesta. Je li to tako bilo kroz istoriju? Nije, brak. Jesu ljudi sabrali na Allahovom putu po 30 godina učili davu i učili islam i kopali robove pod zemljom da učili Allahovu knjigu. Sad su pridove moli Allah u nas i nas u puti, u čvrsti naše korake i daje da vidimo plodove zraveća i pomoći nas proti nevjernika na svakom mjestu. To su bile zrake pripreme, to su bili momenti kada ljudi očivaju svoja srca na imanu, to su bili momenti kada teorije i ima ulazi u njehova srca istinski i kad je on to zvačio, Kad dođe vrijeme džihada, on izlazi iz tih rogova, izlazi iz nešćina, izlazi poput lavova na lavom putu. Zašto se ovdje spominu puno lavovi? Zato što su lavovi najhrabriji, najopasniji, najtvrši. I kad nastane neki program, učinu lavovi su prvi da vide šta ima tamo. I ovdje je zato da Islam bude napadnut da bude nadvrnut da kama poslanika sallallahu alaihi wa sallam, tada Allah je prvi lepi da ide na gornom polju šta ima. Ovdje je bitno kratko razumijeti, gornja polja su danas otvorena na čitavoj zemaljskoj kugli. To je Allahovom milostju i zelo Allah uzvišeni priliku da mi to shvatimo i razumijemo. I mi formalno braćo možemo kazati na ovim prostorima danas da je žihad aktuelan. Zato dobu zdravu, braće, sveće i džihad. Džihad jeste ulaganje svih vrsta nakora u borbi na Allahovom putu. A Hitler je borba direktno sabljom na sabljom i pučkom na pučku. To se zove Hitler. Znači, vreme kad dolazi do ubijanja direktno u borbi. A džihad je ulaganje svih vrsta nakora i truda. I ovo sad što mi radimo, ne smije zapio pocijenti nikom. I ne smije da zove imame ove trave da su to ljudi koji jezi od jihada. To je osmana braća na učene ljude. I odavde dolazi opasnost jedno Allah subhana wa ta'ala da ti ljudi budu ponizani zbog takve izjava i riječi. Jer nazvati učena čovjeka u islamu braća je velika stvar. A pogotovo onaj koji se očinja mužahidom, nikad ne je napad učenog čovjeka jer to njemu ne dolikuje, jer ga ovaj je podučio da se zna boriti na Allahovom putu, pa kako da ga onda napada? Da li je u vrijeme ko sam nikad sad na Allahu ali od sada bilo napada takve vrste, nije znači. Ne baš pravi da bi ovaj hamsom se utrpljivali da pljuvaš u domaći svojom rukom da se namaze zajnom od ljepote, od bereke, taj zlagoslova i mirisa, crpio, jazio se za vodom koja pada od abesta. A mi danas ljude koji su nasljednici Allahov i poslanika, ljudi koji su život založili za Allahov din, ljudi koji u na kruhnu na Allahovom putu izlaze, ljudi sjede od sobine sobala i kaže, car je pobjegao, nije on dostojan, nije on vrijedan, on je ovakav i onakav, ne smiju takve riječi kako govoriti da ne bi Allah subhanahu wa ta'ala ponizio toga koji govori jer je neokonio na učenog čovjeka. A nije to igračka, braćo, nego oni koji su učeni, koji su nas podučili znanju, koji su prenijeli crvi na naša srca, molim Allah da im podari se zeu. Jer najveća požaja će djece da ukrade s ovom kod te naučio Allahom dinu. Danas ljudi izražavaju počas odme kova zaposti u prezveće, komu tako si sine još u plati, evo ti žepce ciljana da počne ga ovdje ili ovdje. I kaže taj meni čovjek valju, nećemo nikad zaboraviti do kraja života. I još u plus uzeo žepce ciljana. Ovaj se je porupio Allahovom dinu, podučio se propisima Allahove vjeri, podučio se, podučio se načinu pođenja Allahovom putu, podučio se da ide putem do džemne za Allah. I onda se ljudi okome i ogolare i napare i takve ljudi. Ovo je dakle sreća stvar. I ovo je dokaz da ljudi nisu razumijeli vjeru. Bez obzira kako se on osjeća od njega razumio zato što ne pije ni onoga koga je podučio znanju. A mi ćemo vidjeti sada i za Allahove odjave šta je Allah Subhanahu wa ta'ala rekao i za jedno i za drugo. Kaže uzvišene se gleda. Utro ima se vide rabbi kebra imati od nama jedna srhačene i poziva na putu gospodara svoga mudro i lijepim savjetom. Poziv Allahov bin je kako bila tebe da svi Allahov i poslanika sobala sobala ja nimi nešnami. Svi su pozivali u trebi, svi su pozivali ljude da robuju Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada bi došao kretor, da ne nijedniti ustanu i hoće da zaustave kravet, Hoćeva se suprostave islama muslimanima, onda se izvuče vraću strana. Kad se zostavi istina, kad se ljudi pozovu na istinu, tada se izvuče strana. Sad znaš i ove da Allah subhanahu wa ta'ala dalje godila na putu svoga gospodara mudro i lijepim savjetom. Učenjaki kažu mudro je Allahova knjiga, a lijep savjet je hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To je poziv u islamu. Sjedili se na Kur'anu i na sunnetu. Šarijat je izmjere iz Kur'ana i sunneta. To su trebali s kojim počinila braća dava. I onaj ko je razumio zato ne smiju da prave ovakve greške. I ja se sjećam, znači, samo što vidim ove 50 braće od 40, onom nekima dođe nešto u glavu i poređati se. Zašto? Zato što određene stvari nisu razumijeli. Znači da je da molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi stanje među braćom, da povrati braću jedan sam i da braća razumiju šta znači islamsko bratstvo. Mi smo govorili koliko puta o značaju i važnost islamskog bratstva. I sve i sam tako je tuma i ali dođe poslije malo neke pisne ili neće na jednom vidim brata nema. Da li je razumio to? Nisi on nije braća razumio. Jer samo kad se kaže, brate, zbijte štapove. Ne znači to da ti zbije štap, ne bi svijeta hodio između tebe nako. Nije da on hoda nako, nego ne da mu da uđe među vas dvojicu. Ne da da uđe u svojom i njegovo suče da vas zavadi. Zbiji štap i osjeti da je suče skoro da vrata na stepeno kao i svoje. Da je njegova djava kao i tvoja. Da je njegov umre kao i tvoj. Da je njegov vjetno u kao i tvoje. Kako ćeš ga odmah sutra ostaviti? Ako si spreman da ga u tom pomestinu ostaviš tu samo samo i ostaviš ga na zemlju, ostavit ćeš ga i na bojnom polju. Još prije. Znači ti si ukupio šeta na prokletnog izvrđu i dao da se oni sapa i zvuče. Šta kaže učenaci? Ona je kod opusti šeta na prokletnog i otvori mu vrata da uđe u džemat muslimana. Najveća je mogućnost da će ona ta ista vrata na koja je ovaj on šetana u kutu od njega izvest na ta vrata. I da ne vidi se kako oni koji nasjednu na tu propagandu i šetan će sletke da šetan prokreti najprije njih na ta vrata i zvede na koja kod njega ugrati. Allah subhanahu wa ta'ala će uvijek biti i ostaviti povjetelosnu skupinu do sunnjega dana. Ostavite svoju milost uvijek na djemaka, braću. I onaj ko bude rovarjeli u noći obivo sa šesta šokletnika izvoji i od velika jala zna gdje završi. No da, braće, gdje su danas završili? Niste razumijeli šta znači hodila Allahom din, šta znači ustrajnost na Allahom putu, I sad mi se poslanika sallallahu alaihi wa sallam se razumije i ovo dobro tako pravilo hadijsko zapamtite. Onaj ko radi iskreno na Allahovom putu, neće dozvojiti ni ti smije da mrzne a uđe u njegovo srce. Ko bude iskreno radio i robova Allahu subhanahu wa ta'ala, mrzna nikako ne može da uđe u njegovo srce, niti može da uđe crkva u njegovo srce onaj koji niče na Allahovom putu. Može li brat doći kada ti Arabi na Allahovom putu, tako se na ljudju nekriče dolazi. Nisi bio iskren, dragi moj. Znači je srce čisto, znači iskren Allahom je blizine i gledan, ne bi se smjelo desiti da u tvoj srcu bude srčva. Kako da ti dođeš na Allahovu kuću, koja je puna milosti, kako da dođeš iz džemata kojim je Allahov rahmet pušten, kako da tvoj uzvol srcu grije mrtne. Znači, nisu da dovoljno pripremio i očistio. I zato postoji kako davati pozdje da se ovo razumije, da srce bude čisto i da ti na Allahov put radi i sa zadovoljstvom. Da bude zadovoljan i zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala da ti dakle priliku da budeš povićen Allahovom vinu, I onda tako odvojen džemat, tako odvojena kraća koja je razumio Allaho sin, pripremljen iz istih srca, tada oni vrati izlazi na bojno polje. Na bojno polje se negdje nespreman. Na bojno polje ne mogu odstati ljudi koji nisu očišteni i pročišteni, oni koji ne razumiju šta se desi, pobjegli sa bojnog polja. Šta se reći drugo neobrinila je tala, ko su mi da ne vjerni onoga koji nije razumio Allahov din i ovdje su spominali, pa dođe u mjesec među braći i ostavi svih koji kasnije ne vjerni si Bogu i spale na mjesec. I jedna džemana skupina braći i ruči Allahov din. Da on je došao kada je da poravi u džemata, on nije razumio ništa. Nego da za ovaj vrvini izunjavu koji je treba prodati 50 života, braći, nije razumio. Ova stvar znači nama mora biti jasna i kad mi kvarni vodimo da živimo na Korane i Sunnetu, da vidimo kako je živio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kad smo zreli Sunnet, onda mora to kako da se pokazi. Kad je došao na dinu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kad nije vratio prvo se je napravio bio nekcij. da se čini sežda Allahu subhanahu wa ta'ala jednom i jedinom, to je osnovna stvar i suština boravka života na dunjalu. Zatim je poslanik sallallahu alaihi wa sallam pobratilio muhađire i ensarije. I Allah subhanahu wa ta'ala objavio se bila والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Znači muhađir i ansari, Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan sa muhađirima i ansari. I zadovoljan je sa onima koji njih budu slijedili u dobru. I oni su za njih zadovoljni. Najveća hoća za roba je da Allah subhanahu wa ta'ala bude za njih zadovoljan. I oni su dobili ovu hoća i razumio islamsko gradstvo i tek tada je naša dosta bitka na zemlji. A stvari da bi onda vam se pitali poslanika stava na kremu, neći da se boje odmah. Oni se bile ranili odmah. Kad je odavljamo potrećima, ćemo se odmah se prošerkali mučnicima. Vidi šta rade oni. Stavi, skrbite se. Odjavite da vam je odmah vam ubite i oča i majku. Kad je skrbite se ovom porodnicu i akira, ova čeka i sama zemlje. Skrbite se. I kad je otvorio na mjesti islamsko kratko, kad su došli u bitku na bedru, braća ne ima više sad, hoćemo li ju ne idemo. Tada je gorba propisa, kako uviše ne Allah pravi da se da sjeda, uzina vidlja time i uklađa lune mi emne u mandorinu. Dozvoljava se borba onima kojima je učinjena nepravda. Nadjima se čini su, njima je borba dozvoljena. I kad je došla bitka na bedru, kada je bila manjku među Svi su odlovi krenuli u hitku i nije više bilo kako smo vlađena do konečne pobjede. I zato su nikame pobjeda za pobjedom, zato što su posjećeni Allahovom dinu, zato što su razumijeli Allahov din, zato što su udarili temelje islamskoj državi, zato što su skočali islamsko bratstvo i sada dolazi pobjeda. I molim Allah subhanahu wa ta'ala na nas učini od takvi, a nismo mi vraćeni na to sve. Allah uzvišen je odabilje između nas one koji su dosegli svojim imanom, da dođu na pokrište bitaka i boli, ali kao sredica mi mora dobro da ove stvari razumijemo, da dođemo na taj stepen, a ovo je sada put da se dođe na to. Jer put pravi je taj znajni cilj krajni cilj od potvaranja Allahovog zakona. A od potvaranja Allahovog zakona kaže ne bi ima da ti sjediš i da spava i da se rija dođe nako. Nije nego da govori sa Allah subhanahu wa ta'ala da pođe na ovdje sveoki, da govori i govori da ljudi vidi da se razumijeli, da Allah subhanahu wa ta'ala dadne priliku, tada se tako diže sada. Utvrđena je ovih mjesti da je njimena jeste inšala, to je glavni osnovni cilj. Mi u ovim mjestima ne poravimo da ovdje sjedimo i pijemo kafe i kajeve. Nemo da se podružimo Allahovom vinu, da dođemo na taj stepen da budemo sposobni i spremni, ne zaboravite Allah subhanahu wa ta'ala će nas od pomoći daće pobjedu i ovo ti jedan dan iz Saba ugleda svjetlo Allahovog šarijata i pravdi na ovim prostorima. Nama je to čudno zato što mislimo da nas je malo. Nama je to čudno zato što mislimo da je nevjetnika puno. Međutim, nije to kraće tako. Nas sad ima mišlje nego što je bila stvarana 10 puta ali su stvorili islamsku državu. I mi imamo pravo da prolazimo sada kućima javno. Mi vrđimo sve sredima lave objave. Sve sada kuće vrđimo i sve sada određimo. Po, pozivamo sredi javno. Pozivamo na lavom putu javno. I hoćemo da uspostavimo lavom zakon javno. I kad hoće vrijeme da to ima problem u njima, a vidite vraće na vrijeme, Oni ispituju kakav mi kaj pijemo dalje, da istim na sve nas, da promijeni da nisi tim čajem zapravano zaveden. Znači, nema već muka faka. Zašto? Zato što vidi i osjeća strah. A osjeća strah zato što Allah Subhanahu wa ta'ala dao da ima iskreni Allahovi robova na ovim prostorima koji su želi da se uspostavi Allahov zakon. Zato to nima građe I zato kažemo, Mi ne smijemo ništa preuravećavati žuri samo gdje mi nismo sposobni doći i ne dođemo do toga. Ali kad budemo zato Allah Subhanahu wa ta'ala odlučiti se li kad ti daje pobjedu, odlučiti se li daje rezultat od zdravlje i odlučiti se li daje vrijeme kada će to biti. Ona vraća se sam radi u Iraku i Afganistanu i u Lidi na drugim mjestima vraća po 30 i 40 godina ali Allah uzvišen i dao pobjed. Da, budi su kako mi rekli, sve vrste zlatu premašili zula. Ali onda opet je nevo za jedan dan ili za kratko vrijeme za Božinu dvije, svi su pogledali po kruške. I sada da pogledat će i ovi, ali mi mora da se odzajemo na Islamu, mora da se odzajemo na Tavhidu i da saburamo na Allahovu putu do momenta kad Allah uzvišen i bude stivo da dođe ove pobjeda i onda će i sa Allah dođe. A ovi momenti sabora molim Allah da nam dadne snage u srpljivosti i srpljivosti i u pravenosti na Allahom uzvišenom putu. Jer vidite od razli jedan ajed, posta jedan sura za Ali Imra, Allah uzvišen i kaže što je vida, ja je hrvati na amen uspiru, va sabiru, va radicu, va čepula, a javlja putu plekom. Ovi koji vjerujete budete srpljivi i srpljivi i ustrani na Allahom putu, da biste postigli uspjeh uspjeh na ovome i na budućem svijetu. Sad znači kako budete utrpljeni, skeptni, kako su da ne objašnjava. Povode ovih ajeta učnjaci kako da mogu biti oba povoda. Jedan od povoda jeste da onda uzite da ovaj ajet objavio kada budete strpljivi. Ovo strpljivi znači i strpljivi, i strpljivi i ustravi. Kaže, čuvaj se kreje svakla sa namanda. Budite srpni na ono što vam je Allah propisao od namaza, pa i čekujte namaz namaza, sve je to, kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, riba. Pripravljaju se Allahom putem, vrati da čuva sve svaka ta namaza i druge I da tu i bude srpljivi, srpljivi ustraja, da radi sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i da se toga zrbiš da se kloniš onoga što je Allah Sršanu Atara zabranio i da ostaviš to i da budeš srpio na onome što ti Allah uzvišen i odredio. Ovo znači po imu četiru na metoda je ovo značenje ovoga ajeta i drugo značenje jeste da budeš poligavio pričavnosti na Allahovom putu. A jedan dan Božje na Allahovom putu je korio čitavog minjavuka. I onaj koji je ugodljen Allahom u putu ima prednost nad onih koji ibadeti, zato se njegov ibadeti iznad. Kao da mjese dana, klanja i posti, on je onaj ko provede dan i noć ugodljen Allahom u putu ima tu nadu. Ali je riba vrati jedno i drugo. Ti moraš ti zagurat na uspodljavanima nada, na rekivanje dobra i odrakanje od sada dava, pojine na ovaj štepi. A nema da se odmah patriotizma da poradi na svete džihada. I kad dođe bitka, ljudi onda pobjegnu. Ne mogu izdržat. Nego treba da se tođe bitka na ovakvoj vjeri. I treba da prenete to i na drugi. Da prenete da ovaj narod pozove koji nije upućen zrake zezna. Pa kad dođe na taj stepen, da onda vidi sami. A način od kotora na Biblija i vjesni da takve jeste mjesto gdje se odzajeve srca mu'mina i odavno se poziva u Bihane na reči i zabrani ono se Allah subhanahu wa ta'ala na reči i zabrani. I kad mi kako ovo budemo razumijeli i dođemo na ovaj sebi i budemo iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala nikada ne smiješ sumnjati u pobjedi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ono je zatvijedan i najinjen dar da se vidje koliko nam dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato ne smije niko da sumnja u kojima na Allaha u putu, niti da sumnja da je žare spoziv za ono što je dobro, odraća do onoga što je zla i suprostavljanje onima koji žele da pobiju ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i da slonu ono što je Allah uzvišen i da brani. Ako se suprostave tome, sada dolazi i sam Allah Mi kad bi ovdje slučili koliko hoćete, kad bi imanetili svaki dan, oni opet zatiđeli strava. Znači svaki dan provodimo neće da ne imali na svijetu nikako. On opet pravi obave stavlje služe i kare moramo biti sa onim unutra radi. Učima vlahu u knjigu, eto šta radimo, pa je sa pa nas toga ide strava. Jer on je napisao zakupke zakone koji slovnovi i slovnovi imaju svake godine i jedanje. A kad kaže kućnim Allahu krivu, to njemu unosi strah u srce. Ne unosi njemu naša fizička skrednost svako ili jednako. Nebo se boji imana zato što je tijeli sebe da se uspostavi Allahov strah. Da Allahov sud bude na zemlji. To vas oni brake boje. I molim Allaha da im upasti strah u tijelu zato što su nevjernici, zato što se boje sebi Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, zato što nameti ovome narodu nepravedni zakonski, lopovski zakon, demokratski zakon, nevjernički zakon i hoće da slonu Kur'an iz naših srca. Zato smo mi obavezni da pozivamo i da ovaj narod razumije Allaha u vjeru, da pozovemo da ovo zakonski zakon da je izlazo Allaha u zakonu. I kad to budu razumijeli, sada i sada se očekuje pobjeda. I sada se ne vjerni sam biti poražen i ponižen. Kao kad je postavljen samo Allah i Rasulem, nakon pozivanja i preko perioda kad je došao u Meku, oni isti mušnici koji su činili zlom nadima, šta je bilo sa njima? Nije što zlagene strela i stvaran su već bili ponižen. I ovdje ako mi budemo iz tela iskreni i ustrani, budemo se podupiti da Allahu ovoj vjeri, ne mora svi samo se pojavi što je izgubio. Ali onaj koji je ubijeđen u Allaha Subhane wa Ta'ala. Kako Allah uvijek je svoje su sreće, u jednom majku pogledajte ko može biti vođa na zemlji. Jer prijetlani su zašli na zemlji mogu biti samo oni koji su najbolji, فالتوحيد أخذ الله لسني وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون I mi smo između njih ovdje određivali. Jehduna bi emrina koji su upućivali, pozivali na pravi put. I bili su strpljivi i uvijeđeni u Allahove ajde. Vođe na zemlji i predvodnici mogu biti oni koji su strpljivi izdržljivi, ustrajni i ubijeđeni u Allahove ajde. Ko treba da bude ovdje najkreće ubijeđen mi? Kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže se odbila وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ Allah subhanahu wa ta'ala obećava onima od vas koji budu vjerovali i uvjeren u Allaha Subhanahu wa ta'ala i činili dobra djela da će ih sigurno postaviti namjestnicima na zemlji. Ko je uvjeren u ovaj raj, sve mu nemaju spobito nikad. A ko sumnja, misle da se mora za dva dana sve vjetno ne pomiriti. Ali onaj koji je srpni i ustrajan i uvjeren u Allaha rajte, on je uvjeren i sada da se namjestnik i u ovoj zemlji sada biti oni koji žele Allaha ostao. A molimo Allaha Subhanahu wa ta'ala za nas učinio sastavno. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Nakon braća poziva i dostavljanja istine i pozivanja na dobro i odvraćanje od zla i upoznavanja ljudi sa Allahovim zakonom i borbe protiv sva puta i njehovih režima i sistema I kad oni podignu vojske i kad podignu spivonske i obavještane i ostale nevjetničke službe, protiv islama i muslimana, sada se vraću biti islam. I sada dolazi period imala. Kad su se ove opcije ispunile, kad su se generacije odvojile, onda dolazi period vojbe na Allahom. I onda ti uzimaš u blagodati, zato što su sada preko vrata Allahove milosti i vrata džennata otvorena svima. I onda se braća ne pita ko će ići, ko ne bi trebao ići, čija je obaveza da ide, čija ne da voda svi idu. Kad dođe taj period onda idu svi. Vrata milosti su otvorena i onda je borba propisana, gotovo je. I Allah subhanahu wa ta'ala daje kao nagradu zato spominje braća Hita. Kaže se od Bila, inna Allahe stara mina mu'minina anfusahum amalahum bi anna lahum al-janna. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. Allah je kupio živote vjernika u zamjenu, njihove živote i njihove vjernika u zamjenu za džene. Oni će se na Allahovom putu boriti pa ubijati i biti ubijani. Ovo je borba za nisu vjerce na pokrizu pitaka i tu se ubija i biva ubija. I sada im se Allah mušini idu u zemlje pripremljeni, a nevjeni idu u zemlje. I dobro je sve Jusuf Rahmet Ula, rej, pogledajte braće kako je pisao ove braće Arape koji su došli ovde, Allahovom borom su došli ovde u džihad. Kako je opisao? kada je to su robovi za čembe pripremljeni. Znači on je trobao da sam prije Hrista zgrađao, odzajao i pozivao, i odzajao se na Tavhidu na Allahove sviđi i sunati pod Malima sallallahu alaihi wa sallam. I kad je došlo vrijeme, došlo je pripremljen za čembe došlo u bitku. I kako jedan grad spominje, zdravim, mi smo ušli, na lice mjesta u pitku trage kad su nas usnule neprijateljski razne vrste vjetaka, dokova, ovoga, onoga, mi smo se dalje svi povukli. Mi u nas kod se sredetije sredetije, poklade nove se očale od silne vatre. I mi kaže, tamo došli jedan brat vodna vagabu u glavi. Kažem, mi brat kuće ti kada idem tamo, sam, Pa kako će stvari da tamo naše se veće vrati do tamo puta, kada pa ja to čekam? Ja hoću zemljati na Allahovom putu. Ja hoću se harati da vlada Zuhana Vodala. I ovdje sam je vrat tamo stan. To je bilo pitanje za zemlje. I onda ovaj je taj vama razumije i kaže, ja znam šta je islam. I ja sam odvajan ovdje. A gdje njegov ima, gdje ima njegova vrata? I mi jedan brat mi u zemlji sjedimo, tamo kad je bilo onaj u gorazu, otvoreno gorazu, se zemlje se udara sa svih strana i brat se odmijem kad rođa sram u gorazu. Pa kako će zove kada gdje se? I to ara. I gdje mi kada tamo sam iz kabla kada ja čekam pobjed. Lijepo imanje braćog iznad. Lijepo imanje pripremljen. A mi ne smijemo spavati i imati između se se svađati, nego moramo se svađati i da svima bude na tom nivou. I kad se svađe u tom pravcu i ovome, na svako možda se sprema i ne hoće ukaže prilika. Bilo vođilo, bilo avion, bilo pjeske, kaže ja sam sprema na Allahovom putu. Ali moramo iskreni se na sebi mi, kad dođe tak njivo i ko dorazite tom imanu, on sam kaže, vallahi, sam spreman, Niko vam neće kazati. Lijepo vina njega godi i vjera na to. I on dođe na taj stepir i kaže vidimo da se čakvi okrejani iskreno od te braći. I znamo i ovu našu braću da im Allah se sve uspodari. Koji su godili od imana i kaže braće ja hoću. Šta znači ovo ja hoću? Od očije draga da Allah su hrana od tava pripremio za džennet i valna i da vode samo svoje hrame kada Allah ga primi. Molim Allah da mu primi se hrame da je kada u prvom tom granicu. Ovdje dosimo taj nivu. Kad mi svoje da pogledamo stanje između vamo gracije, mi nismo u stanju u lijepom mjestu do kada se stvorimo oko svih stvari. Znači nije to taj još nivu. Nego molim Allah subhanahu wa ta'ala da se jedini srca braći da razumiju živi, da se podučavaju Allahom dinu, Kad dostigne taj stepen imana, ti se svidjeti na njemu. Isto vidjelite da čovjek dođe da primi islam, ili da dođe u veći da obejani, da on zadovoljan na mu Allah, Subhanahu wa ta'ala, bude gospoda. Da Kur'an bude studija na zemlji, da sve i sudne poslanika sallallahu alaihi sallam vidjeli se, a znao si ga otvija, isto da nije to taj čovjek. Pa je dobro sam vjerio, ni lica u više nije posvetilo. Tako je ovam braće, kad dođe na taj svjetlj, ja znam ga, ali nije on više sad. I Allah zna za kratko vrijeme, odam u slovi gospodaru, subhana vodara, dajući svoj život i vjetak na njegovom odvišenom putu. To su braće primjer i molim Allah da nam zadnje da ovo razumijemo i da ovu braću koja je god na ovim intervjuzima se nalazi da porazgovaramo na najveći način, onako kako su oni koji da mu'mini svoja srca nastoje da spoje na istini, da moli Allah uvišom da utvrsti na tome i da budemo u jednom tako dači. I tada se očekuje iz Allah pobjede. Molim Allah da nam sveći kao tako. Molim Allah da sam da kada da pomogne braći muđari na svakom mjestu da se bolje da Allah da reći bude izgovanje. Molim Allah da sam da kada da nam sveći na muđari da nam rekao mu sveći na put. Molim Allah da sam da kada da nam sveći na muđari da nam rekao mu put. Molimo Allah, mi smo da svi od onih koji se boje da njegov odnosi na gdje bude god. Molimo Allah, subhanahu wa ta'ala, da nam podari se ade na njegovom učinu. Molimo Allah, subhanahu wa ta'ala, da spoji naše srca na isti. Molimo Allah, subhanahu wa ta'ala, da izleži naše bolesti, da se smiruje naši umrli. Molimo Allah, mi smo da odskrbi sve muslimana na čitavoj zemaljskoj kuli. Molimo Allah, uzvišenom da poniži nevjernike onako kako se on uzvišen želi. Molimo Allah od istom da i uzem uđe. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da ponijedi desetne šir. Molimo Allah od istom da svoju snagu i moć pusti na, na židovi. Da i uniski do kraja. Molimo Allah od istom da uniski sve ostale to da ne vidi kako ih se bori protiv Allah u pravstvu. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala na podali stranu njegovom timu. da podari ono što je nama najbolje Amin,